Ačiū viešpate Jėzau. Ačiū viešpate Jėzau. Garbinkite viešpatį. Ačiū tėve. Aleliuja. Viešpatė, mes laikome tai tokia privilegija šiandieną – būti tavo tauta. Dangiškasis tėve, mes laikome tai tokia didžia garbe – būti ne vien tik išgelbėtais, bet taipogi būti pavadintais tavo draugais, kad turėtume artimą ryšį su tavimi. Mes žinome, kad tai nėra dėl mūsų gerumo ar kažko, ką galėjome padaryti, bet tu pasirinkai mus, kad mes būtume tavo draugais. Aš noriu būti tavo draugu, Jėzau, tavo kompanionu. Viešpatė Dieve, aš meldžiu, kad kai mes žvelgsime šiandien į tavo žodį, kad jis padėtų mums, kad mes pamatytume, kas mes tokie esame viešpatė. Ir te Dievo akivaizda, kuri dabar yra tokia stipri mūsų tarpe, te jį išliks mūsų tarpe. Patepki savo žodį, tėve, mes žinome, kad tu pasiuntėjai mums savo žodį, kad jis mus išlaisvintų, išgydytų, iš tiesų padaryki mus laisvus, Dauguma žmonių čia esančių, jie neberūko, negeria daugiau, jie nedaro tokių dalykų. Tačiau jie nėra visiškai laisvi. Jų mintis yra dar netinkamos. Jie nėra laisvi nuo praeities, atsiminimų. Todėl prašau padėki mums šiandieną. Suteiki laisvę. Mes taip tave mylime, Jėzau. Garbė Dievui. Amen. Atsiverskime psalmių knygą 100. 39 psalmę 23 eilutę. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Matyk, ar aš einu nedorelių keliu, originalę, pažiūrėk, ar man jie yra nedorelių kelias. Ir vesk mane keliu, amžinuoju. Atkreipite dėmesį, kaip jis tai pasako. Jis nepasako, įveski mane į amžinąjį kelią, bet veski mane keliu amžinuoju. Perskaitykime dar kartą, ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis. Matyk, ar aš einu nedorelių keliu ir vesk mane keliu amžinuoju. Pasimelskime, paprašykime palaiminimo žodžiui. Tėve, mes prašome palaiminimo žodžiui, kad galėtume pasitraukti į šalį. Viešpatie Jėzu, padėk man, kad aš nepasakyčiau kažko tokio, kas tau nepatiktų. Tėve, kad tai netaptų kažkam suklupimo akmeniu, patepki mane ir patepki žmonės, kad mes galėtume priimti šiandieną tavo patarimą. Jėzaus vardu. Amen. Talamonais Dievas galite sėstis. Aš norėčiau kalbėti vėl tema Mūsų gyvenimas mintise, antroji dalis. Iš tiesų, mūsų mintys yra labai svarbios. Jos yra daug svarbesnės. Aš net pats to anksčiau negalėjau suvokti. Užtenka vien pamastyti, kad pačio Dievo mintis, jos tokios didingos. Tačiau Aš manau, kad aš į tai nežiūrėjau teisinga kryptimi. Aš nemaniau, kad mūsų mintis gali turėti tokią didelę įtaką mūsų gyvenimams, bet pats Dievas mūsų kūrė tokiu būdu. Ir iš tiesų mes esame nuostabus kūrinys. Žmogus dvasiškai netgimęs. Ir tai jau yra nuostabus kūrinys. Bet jeigu mes dabar kalbame apie krikščionius, Dievo vaikus, mes turime ne tik cheminio elementų jėgą savo kūne, kad pakeistume atitinkamus dalykus savo gyvenime. Mes turime žodžio galę. Dauguma iš jūsų, kai jūs jau girdite dabar šios pamokslus apie mintis, pasąmonę, žinote, mes kaip žinio žmonės, mes neturime jokių nuosavybės teisių, pozityvaus mąstymo arba išpažinimų. Daugybė knygų yra parašytų, daug žmonių apie tai jau kalbėjo, jau daugybę metų, nes tai yra tiesa, kuri yra aktuali ne tik krikščionims, bet ši tiesa yra aktuali visai žmonijai. Daktarams, įvaraus tipo žmonėms, jie atranda dar daugiau vertingų principų, kurie turi didelę svarbą arba netgi gydydami ligonius, jie sako jiems, jūs turite turėti teisingą požiūrį, nuostatą protinę į savo tą lygą. Tai jeigu mes paimsime tai ir sujungsime su antgamtiniu atributu, kuris yra mumise, kągi tai tuomet mums suteiks? Nes mes nenorime tiesiog turėti fizinių rezultatų, nors fiziniai rezultatai mes iš tiesų norime gyventi laimingesnį krikščionišką gyvenimą, tai juk būtų nuostabu arba gyventi pilnavertiškesnį krikščionių gyvenimą. Bet tai turi būti pritaikoma dvasinėje sferoje, kad žodis galėtų dar giliau patekti į mūsų širdis – kad tai padarytų mus geresniais krikščionimis, labiau pasišventusiais, kad galėtume suvokti, kas tas Kristus iš tiesų yra, ką reiškia krikščionių gyvenimas. Ar tai yra daugybė nuostatų atsiskyrimų, mes negalime kalbėti su atitinkamai žmonėmis, mūsų nuostatos turi būti atitinkamos, visi blogi, aš geras, visi eina į pragarą, o aš ne. Jeigu tai yra krikščionybė, tuomet aš nieko bendro su to nenoriu turėti. Aš noriu turėti kažką, kuo galėčiau pasidalinti su kitais, kad ir jie matytų tai. Aš noriu, kad mano krikščionybė būtų užkrečiama. Aš nenoriu būti tokiu, kuris paima tai suvinioja, paslepia, ant lentynos kur nors padeda ir duoda tik tai tiems, kurios pats rinktinai išsirenka. Aš nenoriu būti tokiu. Aš noriu būti tokiu, kuris gali dalintis. Taigi mums tęsiant kelionę, brestant, aš pats apie save galiu pasakyti, kad mano požiūris į žodį, į kitus žmonės, į kitas tikinčiųjų grupės iš tiesų labai pasikeitė per paskutinius kelis metus. Kai kurie pasakys į negatyvę pusę, bet aš manau, kad aš pradėjau mąstyti panašiau į Dievą. Nes prieš daugelį metų, kai aš atėjau žinę, kaip ir dauguma iš jūsų, aš turėjau tokį siaurą tunelio regėjimą. Ir vieninteliais išrinktaisiais aš laikiau save ir savo šeimo dėl dėl kitų aš nebuvau tikras. Taigi visus kitus mes atmesdavome, kurie nebuvo žinioje, kurie netikėjo tuo ir kitu. Mes neturėjome jokios malonės, pasigailėjimo, užuojautos, jokių išgelbimo jiems nėra. Žinote ką, aš manau, kad mes paaugome. Aš manau, kad mes augame ir pradeda mąstyti kaip Dievas. Jeigu Dievas nori duoti jiems malonę, kas aš toks, kad tai sustabdyčiau? Jeigu Dievas nori duoti jiems pasigailėjimą, išgelbėti juos iš baptistų metodistų bažnyčios, te tai jis tai ir daro, ne aš tai sprendžiu. Dėl to tai apšviečia mus, tai išveda mus iš to tunelio, siauro regėjimo, tai suteikia mums supratimą, kad dauguma žmonių, kurie gyveno žemėje prieš mus, ir jeigu laikas prasitęs, bus žmonės po mūsų, kurie turės atitinkamas išvalgas įžvalgas, laikykite tvirtai, kurie faktiškai galės padėti mums, iš žmogiškosios pusės, pamastykite apie tai. Mums galės padėti, o, tai bus kažkas nepaprasto. Bet ar jūs suprantate, kad brolis Brankamas būtent iš čia ir gavo daugumą dalykų, apie kuriuos jis kalbėjo? Aš buvau jo kabinete Tusone, turėjau privilegiją ten pabuvoti kelis kartus, man buvo leista pažiūrėti į tas knygas, atverti, skaityti iš tų knygų, iš kurių jis skaitė, kurias jis nagrinėjo. Aš mačiau, ką jis pasižymėjo, jo užrašus, pastabas, pabraukimus. Aš aš tyrinėjau iš tų pačių knygų, iš kurių jis tyrinėjo. Ir mačiau žodis į žodį tos pačius dalykus, kuriuos jis minėjo pamokslaudamas skirtingais savo tarnystės metais. Ir jūs suvokite, kad brolis Brankamas nebuvo vienintelis, kuris turėjo šią mąstyseną. Šį klaidingą požiūrį mežinioje sukūrėme, ne jis. Ne jis tai pasakė, kad jis yra vienintelis visos tiesos tėvas, kad jis yra vienintelis, kuris turėjo tiesą. Jis to nepasakė. Tai buvo sukurta žmonių, kurie turi denominacinę dvasę, kurie nori nori padaryti, kad mes būtume vieninteliai einantieji į dangų. Visi kiti yra velniai, mes vieni išrinktieji, jeigu jie nori ateiti pas Dievą, jie turi ateiti pas mus. Aš noriu jums pasakyti tiesą, kad jeigu mes norime kažką gauti, mes turime ateiti pas Dievą pirmą, nes jis yra šaltinis. Mes nesame šaltinis, mes esame problemų šaltinis, galvos skausmų šaltinis, įvairiausių problemų. Bet mes nesame amžinybės šaltinis, mes nesame amžinųjų dalykų šaltinis. Jis yra šaltinis, jis gali tai duoti kam tik tai panašiai nori. Aš dėkoju Dievui, kad jis padeda mums aukti, o jūs? Taigi turėdami tai omenyje, mes žinome, kad buvo daugybė žmonių, kurie turėjo supratimą apie protą, apie mintis. Dauguma iš jų tai išnagrinėjo iš fizinės, medicininės, psichologinės perspektyvos, iš psichosocialinės ir kitų perspektyvų. Tačiau mes turime visą tai paimti ir perleisti per žodžio filtrą, kad galėtume pritaikyti tai, kas mums tinka. Bet kai mes pradedame suvokti, kad nors mes ir buvome gimdyti iš aukšto, turime šventąją dvasę, vis tiek mumise yra toks atributas, kuris yra fizinis, dvasiškai net gimdytas kūnas. Ir tai reiškia, kad ta dalis yra lygiai tokia pati, kaip ir tų žmonių, su kuriais susiduri parduotuvėje, kavinėje, tu esi lygiai toks pats, fizinė prasme, žmogiškąja prasme. Aš manau, kad mes padarėme vieną lemtingą klaidą. Mes mastome, kad esame viršesni, kitokie ir kad nei vienas iš šių fizinių dėsnių mums net netinka. Todėl mūsų protas, tai ką mastome, darome pozityviai, negatyviai, neutraliai, tai nesvarbu. Ir tai yra labai didelė klaida. Dieviška Dievo energija negali tekėti per mus dėl tų visų toksinių atliekų, kurios užkimšo mūsų smegenis. Ir mes galvojame, kad tai nesvarbu, nes Dievas praleidžia kūną, tiesiai į sielą patenka. Pasakykite man, kaip jūs šiandien išgirdote žodį. Tikėjimas ateina iš klausimo, žodžio klausimo. Taigi pasakykite, kaip jūs jį išgirdote. Ar tai yra vien tik dvasia, kuri klausosi žodžio? Ar tai yra tik tai siela? Argi ne per šias ausis žodis patenka į jūs? Kai jūs skaitote, kaip jūs skaitote? skaitote? Ar jūs skaitote su savo siela? Ar jūs skaitote su savo dvasia? Arba kai klausotės garsajošių pranašo, ar jūs klausotės jų tik tai su siela? Kodėl jums tada reikalingas garsas? Išjunkite garsą, kai klausotės brolio Branhamo, nes jeigu tai yra tik tai siela, kuri klausosi, kodėl tada jums reikia garso? Bet tai pateks į mus iš išorės į vidų, į dvasę ir galiausiai tai pasieks sielą. Taigi, jeigu kūne ir dvasioje yra daugybė toksinių minčių, toksinių nusistatymų, o žodis juk pirmiausiai perina per šias dvi išorinės sferas prieš patekdamas į sielą, tai reiškia, kad iš to žodžių tu gausi labai mažai, nesvarbu, kad jis yra tyra, šventas, nuostabus, nes žodis pirma perina per tas toksinės atliekas. Leiskite perskaityti ties tą vietą, kur pabaigėme praėjusį vakarą dėl tų, kurių nebuvo. Aš pasikartosiu, man atrodo, kad dauguma iš jūsų jau mintinai tai žinote, bet aš manau, kad tai jums nepakenks. Dabartinės neuros ryties mokslo tendencijos įrodo, kad mes galime samoningai pagerinti savo sveikatą ir savijautą, Tiesiog paprastai pakeisdami savo mintis. Mintis sukuria cheminius elementus, kurie įsilieja į mūsų kūnų tekančias upes ir upelius cheminių elementų. 20 sekundžių bėgyje mintis pakeičia cheminių elementų sudėti. Pasiklausykite, kaip tai yra galinga. 20 sekundžių bėgyje mintis pakeičia cheminių elementų sudėti kūne suteikdama rūkštinį arba šarminį poveikį organizmui. Pasiklausykite, kaip tai yra galinga. Nedaugybė minčių, bet viena mintis gali pakeisti cheminių elementų sudėti kūne ir pakeisti organizmo terpę iš šarminės ir rūkštinę arba atvirkščiai. O mes tiek daug dėmesio tam skiriame ir daktarai tai atranda, kad rūkštinis kūnas, organizmas yra linkęs atitinkamas ligas, negalės, bet visgi dauguma iš jų į ką sutelkia dėmesį? Tie, kurie rūpinasi sveikatingumu, jie sutelkia dėmesį tik į mytybą, valgyk tai, tai, tai, tai ir tavo kūnas nebus rūkštinis. Tačiau mintis gali pakeisti rūkštingumo lygmenį organizme greičiau negu raudona mėsa ar kitas valgis. Tai padaro tiesiog viena paprasta mintis. Akivaizdu, kodėl mes išauksime paėmimą mintimis, žodžiu. Žiūrėkite į fizinę pusę, suteikdama rūkštinį arba šarmenį poveikį organizmui. Mums nepaliaujant mąstyti negatyviai, centrinė nervų sistema siunčia cheminius elementus į raumenis, jie susitraukia, tad sumažėja kūno oh, apimtis, mąstymas pasidaro miglotas. Pažiūrėkite, kokia yra reakcija. Žiūrėkite, kas nutinka bažnyčioje, kai jūs girdite pamokslavimą. Taigi mūsų mąstymas pasidaro miglotas, painus, maišatis atsiranda. Žinote, jeigu aš būčiau velnės, aš nesu, ačiū Dievui, bet jeigu aš būčiau, Aš tikrai nenorėčiau sutelkti jūsų dėmesio į išorinius dalykus, kad jums pakenkti, nes jūsų viduje yra šie naikinantis mechanizmai. Aš jūsų dėmesį ir visą gyvenimą sutelkčiau į tai. Kodėl aš turiu padaryti kažką išoriško, kai jūs turite savo viduje tuos mechanizmus, kurie naikina jūs, kurie gali būti panaudoti prieš jūs ir jūs patys save sunaikinsite. Jeigu aš įtikinsiu jūs, kad tai yra teisinga, kad nereikia tvarkyti su mintimi, žmonėmis ir taip toliau. Įsivaizduokite, kiek vitaminų mes vartojame, papildų, visokiausių dalykų. Mes taip stengiamės stebėti savo rūkštinį, šarminį organizmo lygmenį. Ir visgi viena mintis – visą tą mytybą, papildus, visą tai nubraukia viena mintis. Ji išskiria cheminius elementus tavo kūne ir visą mytybą tiesiog nurašo ir išmeta ją lauk. Aš nesakau, kad atsirinkti tai, ką valgote, yra neišmintinga, bet iš tiesų yra didelė išmintis, kai galite kontroliuoti šį toksinį šiukšlyną štai čia viršuje. Žiūrėkite, daktarė Karolina Leaf, smegenų tyrinėtoja iš Pietų Afrikos, šioje srityje turinti 25 metų patirtį teigia, 87-95 procentai šiandieninių lygų, kurios mus ištinka, tai tiesioginis mūsų gyvenimo mintise rezultatas. Supraskite, ji nekalba apie raumens pasitempimą, avariją arba kai tu nukrenti, susilaužai kažką. Tai yra lygos, tai yra dalykai, kurie yra sukelti dėl struktūrinių pokyčių organizmo viduje. Taigi tik pamanykite, žmogaus smegenis, koks tai yra sudėtingas ir stiprus dalykas žmoguje. Taigi mintis gali ateiti į protą ir kartu su jomis smegenyse bus išskirti atitinkami cheminiai elementai, kurie sukels atitinkamą reakciją organizme – pozityvę arba negatyvę. Kaip ir mes žiūrėjome į tą pavyzdį, kai vyras įžengė į viešą vietą, į tokią kaip ši šiandieną, ištraukė ginklą ir nukreipė į mus. Mūsų smegenis automatiškai įskiria cheminius elementus, įsijungia bėg arba kovok režimas, širdies ritmas patankėja, delnai prakaituoja ir staiga tas vyras atsikanda pistoleto vamzdžio tuo parodydamas, kad tai yra šokoladinis ginklas. Ir tada smegenys mūsų siunčia kitą signalą, kuris pakeičia mus, staiga iškovok ir bėk režimo iš baimės. Mes pradedame juoktis. Ir jeigu aš būčiau toje vietoje, aš norėčiau atsikasti nuo kito galo to ginklo. Bet matote, kas įvyko? Per akimirką jūsų smegenys pasiuntė kitą mintį ir tai išskyrė cheminius elementus kitus, kurie jūs nuramino per akimirką. Šlovinkite viešpatį. Atkreipkite dėmesį, kokio tipo žmonėmis mes galėtume būti, jeigu mes iš tiesų kontroliuotume savo gyvenimą mintyse. Jeigu mes iš tiesų mąstytume apie tai, kaip Biblija sako, apie tai, kas yra mylima, girtina, gerbtina, Bet, broli Doni, mes gyvename siaubingame pasaulyje. Aš žinau tai, bet ar mes mąstysime gerai ar blogai apie tą siaubingą pasaulį, tai pasaulio nepakeis. Bet tai gali pakeisti mano egzistavimą šiame pasaulyje, siaubingame. Aš nepakeisiu viso chaoso pasaulyje arba badaujančių šalių tos problemos. Aš nepakeisiu to, kas vyksta žinioje visoje, bet aš galiu pakeisti tai, kas vyksta mano mažajame pasaulyje, kuriame aš gyvenu. Garbė viešpačiui. Įsivaizduokite, tarkim yra kompanija, kuri gamina kilimus ir jų gamybai įnaudoja įvairius cheminius elementus. Ir štai šis kilimas, kurį mes ką tik pakeitėme naujai Tarkime, jo sudėtyje moksliškai būtų įrodyta, jog yra kenksmingi cheminiai elementai, arba dažuose, kuriuos mes štai čia naudojame, arba dažų kombinacija kažkokia tai būtų, kur yra, vat, tarkime, šie dažai, kuriais nudažėme sakyklą, arba pianinas, kuris buvo pagamintas 73 metais, arba dar kitur, visų šių dažų kombinacija, tarkim, sukūrė toksinę kažkokią tai reakciją ir visi bažnyčios nariai susirgtų vėžių. Greičiausiai kai kurie iš jūsų kažką paduotumėte į teismą. Visus tuos metus aš ėjau į bažnyčią ir kvepavau tais toksiniais dalykais, jie turėtų geriau pasirūpinti. Tai nejaugi tu pats paduosi save į teismą, kai suprasi, kad tu esi vienintelis kaltas dėl savo problemų. Šlovinkite viešpatį. O, jūs tokie ramų šiandieną. Dabar pažiūrėkite, koks jūs esate didingas ir sudėtingas žmogus. 87-95 procentai šiandieninių lygų, kurios mus ištinka, tai tiesioginis mūsų gyvenimo mintise rezultatas. Aš įsitikinęs, kad dauguma daktarų ir klinikų nenorėtų, kad jūs tai žinotumėte, nes jie netektų darbo. Aš būčiau nieko prieš, o jūs? Aš būčiau nieko prieš, jeigu klinikos nustotų dirbti, bent jau dėl krikščionių, dėl kitų žmonių tegul jos dirba toliau. Jeigu žmonės galėtų tai suvokti savo pačių protose, kad jie gali turėti sveikesnį gyvenimą, būdant krikščionimi, Jie gali turėti labiau pilna vertį gyvenimą, būnant Dievo vaiku, ir kai kurie gali pradėti džiaugtis, būti laimingais. Oho! Pasiklausykite, ką daktaras sako. Tai toksinių emocijų epidemija. Vidutinis žmogus turi virš 30 tūkstančių minčių per dieną. O, aš net nesuvokiau, kad mano vargšelis protas tiek daug galvoja. Nekontroliuodami gyvenimo mintyse sukūrėme puikias sąlygas lygoms. Mes patys save susargdiname. Kas su mumis netvarkoju? Bet tiesa yra ta, kad dauguma iš mūsų to net nesuvokia. Mes patys save susargdiname. Tyrimas parodo, kad baimė pati iš savęs sukelia daugiau nei 1400 žinomus fizinius ir cheminius atsakus, bei aktyvuoja 30 skirtingų hormonų. Baimė? Tiesiog baimė. O baimė yra emocija. Baimė nėra lyga. Baimė tai nėra antikūnis. Baimė tai nėra bakterija, tai tiesiog emocija. Tačiau ji turi tokį poveikį mums. 1400 žinomus fizinius ir cheminius atsakus aktyvuoja. Ir 30 hormonų. O viešpatie. Įdomu, ką džiaugsmas tuomet padaro. Įdomu, kokius atsakus laimė sukelia organizme. Kai galiausiai tai pabaigsime, aš norėsiu jums parodyti, perskaityti apie vieną krikščionį daktarą, kuris atliko tyrimą po tyrimo su žmonėmis, kurie meldžiasi ir yra dvasinėje pagavoje, ir jie taip jaučia Dievo akivaizdą, kad jie pradeda kalbėti engonsolėja iškalbėti, dvasinės kalbos, ir jų smegenys tuomet išskiria kažkokį tai elementą, kuris yra 1400 kartų stipresnis už morfijų. Jeigu baimė gali tai padaryti, o kągi tuomet gali džiaugsmas, laimė, ramybė, jėga ir meilė padaryti. Meilė juk yra vienas galingiausių ginklų, kurį Dievas davė. Žiūrėkite, atleidimui egzistuoja intelektualinės ir medicininės priežastys. O, tai pasakė ne pamokslautojas, o daktaras. Toksinėmis mintimis pagamintos toksinės atliekos sukelia šias ligas. Diabetas, vėžys, astma, odos problemos ir alergijos – tai tik kelios iš daugumos lygų. Toksinės mintys? Ar įsivaizduojate, kad šios mintys yra labiau toksiškos nei radioaktyvus plutonis? Kokios galingos yra mūsų negatyvios, nusivylimo savimi kitais mintys? Kokios jos toksiškos, nuodingos tos mintys yra? Viešpate Jėzau, padėki mums. Aš taip dėkoju Dievui šiuos dalykus. Aš dėkoju Dievui. Samoningai kontroliuok gyvenimą mintise ir pradėk detoksikuoti savo smegenis. Praėjusį vakarą aš jums minėjau apie šlapimo puslės, inkstų detoksikaciją ir kitų organų detoksikaciją. Žinote, Aš nesu prieš tai, dalis to veikia, bet tik pamanykite, mes kaip krikščionys, mesgi iš tiesų turime detoksikuoti savo smegenis. Žinote ką? Dauguma iš mūsų nešiojame savie tuos dalykus blogus nuo pat vaikystės. Tai, ką jūs išugdėte savo pasąmonėje, jūs išugdėte būdami šešių metų amžiaus. Ir mes nešiojamės visas tas šiukšlinės atliekas. Niekas manęs nemėgsta, manęs niekas nepriima, man niekada nepasiseks, aš niekada to nepadarysiu, to nepasieksiu. Ir mes maitiname save tuo paauglystėje, savo 20-30 metuose ir taip toliau iki pat senatvės ir jūs to maitinatės, ir jūs esate nekas kitas kaip vaikščiojantis šiukšlynas savo protę, o sieloje esate krikščionis, Dievo duktė arba sunus, kuris myli Dievą visą širdimi. Tačiau vos ne vos tik tai galite kažkiek paimti iš tos dvasinės banko sąskaitos. Šetonas jums sako, Dievas jūsų nemyli. Taip yra todėl, kad turite per daug šiukšlių galvoje, jis negali prieiti iki jūsų. Jis gali jums padaryti tik tiek, kiek jūs tikėsite ir išpažinsite ir leisite jam, kad jis dėl jūsų padarytų. Šlovė viešpačiui, atlikime šį rytą detoksikacijos procesą, ką pasakysit. Pažiūrėkime į dar kelis išpažinimus, kurie yra Dievo žodyje. Pažiūrėkime į tai, kas yra sakoma apie mus, kaip apie tikinčiuosius. Jeigu jūs dar savo gyvenime nepasiekėte tų vietų, apie kurias mes dabar skaitysime, jeigu jūs dar to nepasiekėte, jūs galite tai pasiekti. Tačiau jeigu jūs esate Kristuje Jėzuje ir Dievas jūsų gyvenime tai jau jums padarė, jūs privalote tai išpažinti, ką Jis jums padarė. Tu pasakysi, savo gyvenimo aš dar nesu ten bet tu negali to pasiekti, kol pirma neatliksi detoksikacijos. Jis gali mums padaryti tik tuomet tai, kai mes išpažįstame, kad jis jau tai padarė. O broli Donė, aš išpažinau ir nieko neįvyko. Pasiklausykite, draugai, aš išmokau šito prieš daugybę metų, kai mes sakome tam kalnui pasikelk ir persikelk į kitą vietą. Iš kur tu žinai, kad jis nepersikėlė? Galbūt kitoje kalno pusėje atskilo maža dalelė ir ji persikėlė į kitą vietą. Tu to savo akimis nepamatėjai ir sakai, nieko neįvyko. Galbūt Dievas pasirinko tą galinę kalno dalį, kurios tavo regėjimu nepamatysi. Tavo žmogiškosios akis to nemato, tačiau tavo tikėjimas pasako, kažkas įvyko, žinau, kažkas ten įvyko, žinau, tikėjimas tai paskelbs, ko akimis negali pamatyti. Pažvelkime į kolosiečiams trečią skyrių antrą eilutę. Man patinka šis Aš esu paslėptas Dieve. Taigi šiandien norėčiau asmeniškai pakviesti Šetoną, jeigu jis nori surasti mane, tegu tik pabando. Žiūrėkite, kolosiečiams 3.2. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas, žiūrėkite, ne jūsų kūnas, ne jūsų dvasia, bet jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Žiūrėkite, kur su Kristumi yra paslėptas Dieve. Mano kūnas nėra paslėptas, dėl to velnės gali mane atakuoti, mano dvasia, mano protas, bet mano gyvenimas yra paslėptas Dieve. Ir aš esu paslėptas toje pačioje vietoje, kur ir Jėzus. Taigi, šito nesėkmės manęs ieškant. Tačiau jūs esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Žiūrėkite, pamokslas įsūnymas, pranašas sako, tačiau kai žmogus ten patenka, jis miręs, o jo gyvenimas yra paslėptas Dieve per Kristų, žanspaduota šventai dvasia, taip, kad velnės net negali jo surasti. Jis yra taip giliai paslėptas. Jis, žmogus, nebent pats turėtų išeiti iš ten, kad velnės jį pamatytų, nes jūs juk esate mirę. Taigi, kai sekantį kartą šetonas norės tau pasakyti, kad tu prarastas, tu prarastas, tu bevertis, iš kur tu žinai šetonį, tu manęs net nematėjai jau daugybę metų. Šitonas net nematė manęs jau daugybę metų. Jis te mato mano kūną, jis te mato mano dvasę, jis manęs paties tikrojo nematė. Šlovė viešpačiui. Žiūrėkite vėl. Pamokslė sako, kai Dievas ką nors paslėpia, tai yra iš tiesų paslėpta. Dievas nepaslėpia manęs bažnyčioje, Dievas nepaslėpia manęs žinioje arba doktrinose, Jis paslėpia mane savyje pačiame. Amen, aš esu paslėptas Dieve. Kai Dievas ką nors paslėpia, tai yra iš tiesų paslėpta. Būtent dėl šios priežasties jūs esate taip stipriai paslėpti, jie esate krikščionys. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve, užanspaduota šventąją dvasia. Kaipgi tuomet velnės jūs suras, jis negali to padaryti, jūs esate paslėpti, Dievas jūs paslėpia. Kokia nuostabi slėpimosi vieta, Jėzaus Kristaus krūtinė. Štai koks aš esu. Aš esu paslėptas. Šetonas nori, kad tu tikėtum. Tu atviras taikinys. Aš turiu prieimą prie tavęs. Tai yra melas. Bet jeigu tu turi toksinės atliekas, štai čia, tu tikėsi tuo, kai jis tau sakys. Antras Petro 1.4 Aš esu dieviškosios prigimties dalininkas. Draugė jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais. Ar jūs pasiruošę? Pažiūrėkite į žodį dieviškosios. Pagrindinis dievybės vardas Jeigu čia būtų baptistų bažnyčia, jie ką tik būtų pradėję džiugauti iš laimės. Na, bet jų žinios tikintieji tik tai akis taip nutaisote ir viskas. Ar jūs suprantate, ką jis pasakė? Kad mes esame dieviškosios prigimties dalininkai, dievybės dalininkai, dieviškosios prigimties. Pagrindinis dievybės vardas, vartotinas kalbant tik apie vienintelį ir tikrą Dievą. Visa, kas gali būti sutapatinama su Dievu, arba tai, kas bet kokiu aspektu yra panašu į jį, hebrajiškai Dievo atstovai arba magistratų ir teisėjų įgaliotiniai. Jūs esate dieviškosios prigimties dalininkai, jūs esate Dievo magistratai žemėje, jūs esate jo įgaliotiniai atstovai, krikščionybės atstovai. Tuomet kaip tu gali manyti apie save negatyviai ir sakyti, aš bevertis – Jeigu aš būčiau buvęs vienintelis mirtingasis žemėje, dėl kurio Jėzus Kristus būtų atėjęs ir miręs ant kryžiaus, jis būtų miręs dėl manęs. Jeigu aš būčiau vienintelis iš Adomo kilties, vienintelis, kurį buvo galima išpirkti ir mano vardas būtų buvęs avinėlio knygoje, jis mane apie mane, mąstė apie savo mintis ir jis būtų atėjęs ir iškentėjęs viską vien tik dėl manęs, jeigu aš būčiau buvęs vienintelis. Ar jūs apie save lygiai taip pat mastote? O jis padarytų už tave, tai broli Donė, žinau. Jis padarytų tai už broli Brankhamą, jis mirtų už jį, bet aš negaliu patikėti, kad jis dėl manęs mirtų. Tuomet tu turi toksinės atliekas savo mintise. Tu turi suvokti, kad tu esi lygiai toks pat svarbus Dievo akise, kaip ir bet kuris pranašas, pastorius, bet kas. Vaikai, ar Dievas turi didelius vaikus ir mažus vaikus, arba svarbius ir nesvarbius? Ar jie visi tiesiog yra vaikai? Ar kryžiaus atžvilgių jie nėra toje pačioje vietoje? Kodėl tuomet mūsų toks yra požiūris? Oh, o, aš tiesiog bandau būti nusižeminęs. Tu nesi nusižeminęs, tu esi toksiškas. Tai nėra nusižeminimas, tai yra toksiškas mąstymas. Jeigu bus tik vienas žmogus iš mūsų bažnyčios, kuris eis į paėmimą, man labai gaila dėl jūsų, bet tai būsiu aš. Nes aš einu į paėmimą. Jūs turite turėti lygiai tą patį prieškimą apie save ir jūs turite man tai pasakyti su pagarba. O, man labai gaila, bet broli Donė, aš eisiu į paėmimą. Kiekvienas turi turėti šį prieškimą asmeninį. Šlovė viešpačiui. Aleliuja. Kaip jis gali palikti mane, jeigu aš esu dieviškosios prigimties dalininkas? Pažiūrėkite į tai. Man patinka teiginys 55 metais pranašo pasakytas. Pažiūrėkite į tai sumuštas, sužįstas, praplėšė, romėnišką jėtimi perverė jam šoną, tam, kad mes per šventąją dvasę galėtume būti pakrikštyti jo kūną, jo dangiškosios prigimties dalininkai. Ar suprantate, tuomet jūs tampate dalininkais po ateimo jo kūną, tampate jo dangiškosios prigimties dalininku. Jumise Kristaus prigimtis, kaipgi tuomet jūs galite sukčiauti, vokti, meluoti, atpulti, persikrikštyti ir daryti visą tai, savyje turėdami dangiškąją Kristaus prigimtį. Tai neįmanoma. Jūs galite kartoti tai kiek tik norite, iki pamelinavimo, bet jeigu jūs to neturite, jūs to niekada ir neišreikšite iš pažinimų. Jūs turite tai turėti pirmą. Jeigu jūs tai turite, išpažinkite tai, kalbėkite apie tai, būkite drąsus. Tikiuosi, jūs suprantate, kad tuo pačiu elgesiu arba maniera, kurią tu išreiški savo išpažinimą, viešpas Jėzus Kristus tavo išpažinimą lygiai taip pat ir išreikš. Jeigu tu esi bailus, drovus, susilaikantis nuo išpažinimo, jis tik tą patį galės apie tave pasakyti, tuo pačiu būdu, tą pačią manierą. Leisiu jums apie tai pamastyti, o po to perskaitysiu apie tai. Žiūrėkite, Dievo vienybė vienoje bažnyčioje. Dievas sėdi ant tavo širdies sosto, jo valdymo kambaryje. Jis kontroliuoja tavo emocijas, kontroliuoja tavo jėgas, kontroliuoja tavo supratimus, Ir taip padaro tave vieną su juo, bendravime ir meilėje. Ir Dievas pripildo tave meilę, jis pripildo tave jėga, jis pripildo tave dvasia, o viešpatė pasigailėk. Ar ši citata yra tinkama mūsų dienai? Ar Dievas pripildo mus jėga? Komet mes vos ne vos sugebam išgyventi nuo sekmadienio ryto iki trečiadienio vakaro. Oi, o garbė Dievui, oi, trečiadienio vakaras, atšliaužiau, o aleliuja, aš atšliaužiau. Tu esi varganas krikščionio atstovas. Mano Biblija man pasakė, kad jūs gausite du namus po to, kai šventojų dvasia nužengs ant jūsų. Jūs žinote tą žodį, aš jį daugybę metų kartoju – dinamitas. Biblija nesako, kad jūs būsite kaip mažas ferverkas, papt, Aš nenoriu būti mažyčių fejerverkų su lik degtuko dydžiu. Aš noriu būti kaip dinamitas, tokio dydžio kaip tas pieninas. O ne popt ir sprogimas. Kai kurie iš jūsų esate kaip tie triukšmą keliantis žaisliukai, kuriuos gaunate Liepos ketvirtąją. Prrr, ir viskas, daugiau nieko. Jokio sprogimo, jokios jėgos, tik tai daug triukšmo. Aš noriu būti dinamitu. O, Aš esu dinamitas. Aš gimiau tam, kad kankinčiau pragarą. Aš gimiau tam, kad erzinčiau šetoną, kad tampyčiau jį už jo nervų, kad išvarinėčiau demonus. Aš gimiau, kad būčiau paradoksu. Ar yra bendraminčių? Oho. Pažvelkite, romiečiams 9 skyrius, 25 eilutė. Aš esu mylimasis. Arba mylimoji, jeigu jums tai patogiau. Aš esu mylimasis. Aš nesu tiesiog mylimas. Aš pasakiau, aš nesu vien tik tai mylimas. Aš esu mylimasis. Dievas taip pamilo pasaulį, nemylimuosius. Romiečiams 9.25. Jis kalba per Ozėją, pranašas Senojo testamento. Ne savo tautą pavadinsiu savaja tauta ir nemylima, mylimąją originalę. Pavartota žodis agapeo apie žmonės, pasveikinti, pradžiuginti, mėgti švelniai, brangiai mylėti. Žiūrėkite, ne tik mylėti, bet brangiai, švelniai mylėti. Jūs turite draugus, kuriuos jūs mylite, bet yra tokie, kurie yra mylimieji jūsų širdims. Jie yra mylimieji draugai, nesupykite ant manęs, bet ar suvokite, kad Dievas turi savo tautą, žmonės, kuriuos jis vadina mylimaisiais. Aš mėgstu jūs. Jeigu Dievas turėtų šaldytuvą, tai jūsų nuotrauka būtų pakabinta prieš akiją, ant priekinių durelių, viršuje, kur iškart matoma, mėgstamiausioje pusėje. Ji būtų ten, jūsų nuotrauka. Jūs esate Dievo mylimasis, tačiau kai kurie iš jūsų įsikalė į galvas, kad jeigu Dievas turėtų taikinį, tai jūsų nuotrauka būtų to taikinio centre. Toksinės mintis – apnuodija jūsų požiūrį į jį. Jeigu Dievas ir turėtų tą taikinį šaudimui, ne mano nuotrauka būtų taikinio centre, velnio. Taigi mano požiūris yra toks, jeigu velnės yra ant Dievo taikinio, aš taipogi jį užsidėsiu ant savojo. Aš nešvaistysiu savo laiko pamokslaudamas apie žinio žmonės, kaip jie netaip kažką daro. Jeigu aš šaudysiu į kažką, aš šaudysiu į pagrindinę priežastį visų šių sunkumų. Aš šaudysiu į velnę. O jūs? Ar kas nors nori išsirikiuoti man už nugaros eilutę ir taipogi išmėginti savo šaudimo sugebėjimus? Pirmas korintiečiams 15.58. Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausus viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triusas neveltui viešpatyje. Kolosiečiams 3.12. Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuo širdžių, galestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Ar įsivaizduojate Paulius, kreipiasi žmonės, kurie kadaise buvo prostitutėmis arba vyrais prostitutais, pagonys, tabmeldžiai. Tačiau dabar jis vadino juos ne tik mylimais, bet mylimaisiais, numylėtiniais. Aš esu ypatingas Dievo akise, o kaip jūs? Kai kuriuos iš jūsų toks posakis piktina. Žinote kodėl? Nes jūs galvojate, kad tai yra žmogaus pagiros. Aš nekalbu apie pagiras, aš kalbu apie tai, ką žodis apie mane sako. Jeigu tai yra žmogiškos pagiros, tai nieko nepasieks. Aš nieko su tuo nepasieksiu, bet jeigu aš kartoju tai, ką Dievas pasakė, tai yra kita kalba, jis didžiuojasi tuomet manimi. Pirmas tesalonikiečiams 1.4. Žinodami Dievo numylėtieji, broliai, jūsų išrinkimą. Dabar pakeiskime šiek tiek kryptį, pažiūrėkime į tai, kas vadinama kalbėjimusi su savimi. Mes manome, kad dažniausiai žmonės, kurie kalbasi su savimi, yra bepročiai. Bet faktiškai kiekvienas čia esantis kalbasi su savimi. Tai neįrodo to fakto, kadangi gali būti bepročių ir nesikalbėdama su savimi. Tačiau kalbėti su savimi yra visiškai sveika ir normalu. Kai kuriems iš jūsų palengvėjo. O, ačiū Dievui, ne aš vienas kalbuosi su savimi. Priešingai nei priimta manyti, kalbėjimasis su savimi nėra pirmasis išprotėjimo požymis. Mes visi tyliai viduje su savimi kalbamės, protuose beveik visą laiką. O, Taigi dabar tie, kurie sakėte, kad mes esame bepročiai, kadangi taip darome, jūs esate lygiai tokie patys kaip ir mes. Jūs tą patį darote, visi žmonės. Iš tiesų nieko tame blogo nėra, kad kalbėsi su savimi. Blogo yra tame, apie ką tu kalbėsi su savimi. Vidinis kalbėjimasis su savimi. Žiūrėkite, tai yra vadinama vidinė savikalba ir tai yra visiškai normalu ir sveika. Iš tiesų, Dievas buvo pirmasis, kuris pradėjo kalbėti su savimi. Savikalba. Nieko aplink jį nebuvo, taigi jis numatė savyje tą tikslą savo galinėje proto dalyje. Taigi visas tas kalbėjimasis su savimi viduje prasidėjo kurėjyje, kurėjo protė. Žiūrėkite, tai yra vadinama vidinė savikalba ir tai yra visiškai normalu ir sveika. Per dieną turime apie 30 tūkstančių minčių, dauguma iš jų yra savaiminės. Ir štai čia prasideda baisioji dalis. Mūsų savikalba susideda iš pozityvių, negatyvių ir neutralių minčių. Sveikos savikalbos santykis yra apie dvi pozityvios mintis prieš vieną negatyvę mintį. Man patinka tie skaičiai. Du prieš vieną. Matomai, man to reikia. Savikalboje turime ne vieną prieš vieną, bet du prieš vieną. Žiūrėkite, Mūsų savikalba susideda iš pozityvių, negatyvių ir neutralių minčių. Sveikos savikalbos santykis yra apie dvi pozityvios mintis prieš vieną negatyvę mintį. Yra privalu suprasti, kad vidinis dialogas gali nulemti mūsų jausmus ir poelgius. Jei mūsų savikalba pagrinde yra negatyvi, grubi, nerealistiška, Tuomet ji gali mums suteikti dar daugiau streso nei prieš tai. Taigi, jeigu tu turi atitinkamą kiekį streso savo gyvenime ir staiga to streso santykis pasikeičia ir jau tampa 2 prieš 1. Taigi dabar stresas išeina iš balanso ribų ir mąstymo proporcija pasikeičia. Dabar tu smengi gilin į toksiškumą savo mintise. Kodėl? Nes stresas tai išreiškia tavo gyvenime. Kurgi jūsų reakcija? Žiūrėkite. O viešpatė, jei mūsų savikalba pagrindė yra negatyvi, grubi, nerealistiška, tuomet jį mums gali suteikti dar daugiau streso. Šio tilaus kalbėjimosi su savimi metu dažnai mes patys tampame savo teisėjų, prisiekusiuoju ir egzekutoriumi, be jokios išklausimo teisės ar lengvinančių aplinkybių. Tačiau turėkite omenyje, kad savikalba nėra orientuota vien tik tai į jūs pačius. Matote, kai kurie žmonės turi tokią aukštą nuomonę apie save ir jų savikalba yra apie kitus, apie save jie neigiamai nekalba. Nes jie turi tokią gerą nuomonę apie savo nuomonę ir gerą nuomonę apie tai, kuo jie yra. Žinote, tai nėra normalu, bet yra žmonės, kurie yra tokie faktiškai. Taigi, dauguma jų savikalbos yra ne apie tai, kokie jie yra negatyvūs arba kokie jie yra blogi, o kokie yra kiti blogi aplink esantys žmonės. Bet vis tiek tai yra negatyvus kalbėjimasis, kuris gali būti lygiai toks pat naikinantis, lyg tai tu pats apie save kalbėtum taip kasdieną, kai kalbėjai apie kitus. Jūs tiesiog sėdite, nesakote nei amen, nei oi, nieko, tiesiog bijote pajudėti, sakote, kurie linkme jis eis toliau. Nesvarbu, kokia linkme aš pasuksiu, Dievas tai kontroliuoja, taigi jūsų vietoje aš bandyčiau mėgauti susirinkimu. Taigi žiūrėkite, kas vyksta. Šio tilaus kalbėjimosi su savimi metu dažnai mes patys tampame savo teisėjų, prisiekusiuoju ir egzekutoriumi, be jokios išklausimo teisės ar lengvinančio aplinkybių. Mes vadiname save niekam tikusiais, beverčiais, kvailais, nevykeliais, siaubingais, o tai yra psichologinė. Pasiklausykite, Tai yra psichologinė savęs mušimo forma. Ar galite įsivaizduoti tokį vaizdą, jeigu jūs nueinate į kavinę pavalgyti, o ten stovi vyras, kuris save muša, tranko visaip, žaloja save, į galvą savo trenkia, į burną visur. Jūs sakote, vargšelis išprotėjo. Vargšelis, kažkas padėkite jam, jam reikia pagalbos. O dauguma iš jūsų darote tai kasdien savo. Ir jūs jau tokią daugybę metų tai darote ir manote, kad tai yra normalu. Jūs supykstate, jeigu vyras jums tai pasako, psichologiškai jūs pažemina, bet jūs patys savo tai darote ir manote, kad viskas normalu. Na, garbė Dievui. Žiūrėkite, tai pažodžiui yra psichologinio kankinimo forma. Kažkas yra parašęs, jei mes kalbėtume su savo draugais taip, kaip kalbame su savimi, tuomet neturėtume nei vieno draugo. Nežinau, kas tai parašė, bet tai buvo iš tiesų protingas žmogus. <laughs> Pažiūrėkite, koks kalbėjimasis su savimi gali būti žalingas. Problema kalbėjime su savimi yra ta, kad mes niekados nebejojame tuo, ką sakome savo patiems – kad patikrintume to tikslumą. Taigi nesvarbu, ar kalbamės apie save pačius arba kitus, savikalba tai yra liktai kažkas, kuo yra savaime tikima. Mes nesuderiname tuo su žodžiu, su žinia, su faktais, mes paprastai klausomės to ir tikime tuo. Kai kurie iš jūsų nesutiksite su tuo, bet tai faktiškai yra jūsų absoliutas. Tau nesvarbu, kiek citatų perskaitysi, ką išgirsi pamokslaujant gyvai, tavo absoliutas, dauguma iš jūsų yra jūsų savikalba. Mes tiesiog diena iš dienos klausomės tų negatyvių teiginių, kaip ant akmens lašantis vanduo. Jei ja, ir toliau perdėtai išlaikome negatyvų kalbėjimąsi su savimi ir pakankamai ilgai kalbame apie negatyvius dalykus, tuomet mes pradedame tuo tikėti, net jei tai nėra tiesa. Jūs tiesiog įsivaizduojate savo protį ir širdyje, kad kažkas bažnyčių jūsų nemėgsta, nesvarbu kas tai bebūtų, ar aš, ar kažkas kitas, ir jūs pradedate tai mąstyti vėl ir vėl ir vėl. Ir ilgai netrukus jūs tikėsite tuo ir galėsite prisiekti tuo. Aš žinau, brolis Donis manęs nemėgsta. Kokiu pagrindu? Aš tiesiog tai žinau, bet ar turi faktus kokius? Kokius įrodymus turi? Man nereikia įrodymų, aš pasakiau pats savo taip. Tuomet tai yra tavo absoliutas. Aš galiu tau pasakyti, kartoti kiekvieną dieną, kad tai yra netiesa ir greičiausiai tu vis tiek netikėsi manimi. Tol, kol nesuabejosi savikalba. Lygiai taip pat yra su Dievu. Dievas gali tau ištisai kartoti, aš myliu tave, bet tu tuo netikėsi tol, kol nepradėsi abejoti savikalbą, kuri tau sako, jis tavęs nemyli, jis neatsako tavo maldas, tu nenuotaka, tu neišrinktas, tu faraonas, tu gyvatė sėkla. Tu turi pasirinkti, kuo tikėsi. Pasirink, ar esi gyvatė sėkla ar Dievo sėkla. Jeigu aš turiu tikėti, aš pasirinksiu, kad aš esu Dievo sėkla tikėti. Draugai, pažiūrėkite į pavojų, Štai kur radioaktyvumas tikrasis, pažiūrėkite į pavojų savikalbos. Tai nėra pagrysta faktais, tai net nėra tiesa, o mes tuo tikime. Šetonas atrado šį principą. Įdomu, nuo kada jis tai žino. Nuo žmogaus kritimo pradžioje? Ar po šimto metų po to? Įdomu, kada jis sužinojo, kad žmoguje slypi šios psichologinės paslaptys – kad jam tai reikia įtikinti žmogų iš vidaus. Ir kai tu tokiam žmogui duosi puslapius, knygas, įrodymus, kurie paneigtų tai, kad tas žmogus viduje masto, tai nesvarbu, kadangi tai, kas yra jo viduje, viską pašalins lauk, visas rašto vietas, kurias tu tokiam žmogui pateiksi. Ar galiu tęsti? Ačiū galiu. Aš neturiu laiko jūsų savikalbai negatyviai. Jūs ir taip tylus be reakcijos. Žiūrėkite, mes pradedame tuo tikėti, net jei tai nėra tiesa. Mes tiesiog priimame tai kaip tiesą, kuomet dažniausiai tai nėra tiesa, arba kai tai yra tiesa, mes tai iškreipiame. Tyrinėtojai atrado, kad negatyvus kalbėjimasis su savimi didina streso kiekį. Žinoma, būtent streso mums visiems ir trūksta šiomis dienomis. Kas yra? Kodėl taip žiūrite į mane keistai? Matomai, mums visiems reikia dar daugiau streso. Jeigu mes žalojame save, brolidžimai, matomai tau reikia dar daugiau. Broli Doni, tu mane siutini, gerai. Aš noriu, kad tu supyktum pirmiausia ant velnio, po to ant savęs ir ant manęs kaip ant 44. Nesupykite ant manęs kaip ant pirmojo. Aš noriu, kad jūs suvoktumėte ir gerai supyktumėte ant tos priežasties, kuri uždengia jums akis. Aš jau pavargau, kad mano tėti kaltina už dalykus, dėl kurių jis nėra kaltas. Kalbėjimasis su savimi gali būti griežtas, nepalenkiamas mūsų naudai gyvenimui ar kitiems žmonėms. Būtent tai ir didina patiriamą stresą. Jei mastome, kad esame nevykėliai ar nieko verti, esame linkę su tuo susitaikyti. Esame linkę mąstyti, kad mūsų mintis tai yra mintis, bet jos nėra vien tik tai, nes buvo įrodyta, kad jos įtakoja cheminės smegenų savybės. Tai patvirtino ir tyrimai, kad optimistai, kurie pozityviai kalbasi su savimi ir turi pozityvius įsitikinimus apie save, jų fizinė ir psichologinė būsena yra geresnė nei mūsų, kurie esame linkę būti pesimistais, kalbančiais su savimi negatyviai. Taigi galime paimti nusidėti nusidėlį, nusidėlį, kuris turės labiau optimistišką požiūrį į gyvenimą, ir krikščionį, kuris turės pesimistišką požiūrį į gyvenimą. Ir tas nusidėlis mėgausis gyvenimu daug geriau nei krikščionis. Ne dėl to, kad yra Dievo valia, bet dėl to, kad jo savikalba to krikščionio yra toksinė. Ir kai kuriems šetonas leidžia surasti rašto vietą, kuri patvirtintų jų poziciją – Daug bėdų patiria teisusis, nedrįs sustoti, cituok toliau, bet iš visų jį išgelbsti viešpats. Mylimasis, aš meldžiu, kad tau visame kame gerai sektusi, kad būtum sveikas taip, kaip gerai sekasi tavo sielai. Ar suprantat, kad jeigu jūs pastovi turite tą negatyvę savikalbą, jūs iš jos perspektyvos ir skaitysite Bibliją, klausysitės brolio Brakamo pamokslų, klausysitės kitų pamokslautojų, arba kai aš pamokslausiu, tarkime, jūs viską matysite iš tos perspektyvos negatyvios. Aš galiu pamokslauti apie faraoną ir Juozapą tame pačiame susirinkime. Ir jeigu jūs esate negatyvus, turite tą negatyvę savikalbą, jūs save tapatinsite su faraonu. Kažkas kitas pakils ir atsistoja sakys, aleliuja, aš ne faraonas, aš Juozapas. O jūs save matysite kaip faraoną. turėtume būti dėkingi Dievui už visą tai, nes jeigu nueitumėte pas psichologą, jo valandinis įkainis yra 100 dolerių per valandą. O jūs galite tai girdėti iš atgimusio iš aukšto Dievo sūnaus, todėl ir jums kliūno ta pozityvioji pusė. Dažniausiai mūsų kalbėjimosi su savimi kokybė buvo nulemta mūsų tėvų, draugų, bendramžių informacijos rauto, mokyklos. Dar tuo met, kai buvome jaunesni, pergyvendami chronišką stresą galime pakliūti į nesibaiginti ciklą, kuriame kalbėjimasis su savimi tampa hiperkritiškas savo pačių linkme. Tai takoja mūsų savivertę, pasitikėjimo lygmenis ir mūsų santykius. Kalbėjimasi su savimi įtakoja įsitikinimai apie save pačius, kitus žmonės ir bendrai apie pasaulį. Taigi matote, jūsų savikalba, o broli Donė, aš nieko apie save blogo nekalbu. Ne, bet tu nuvili visus kitus. Tau reikia pagalbos. Jeigu tu susitvarkiai pat save, nesustok ties savimi. Padėk ir man, padėk tam broliui, kurio tu dabar nesirūpini. Padėk kam nors savo darbe. Aš galvojau, kokia linkme viešpas mus nuves, bet kai aš pamačiau šią dalį, aš sakau viešpatė, tik tu gali tai padaryti. Pirma nori sutvarkyti mus, o po to, kad mes sutvarkytume kitus. Garbė viešpačiui. Vakarų pasaulio problema yra ta, kad mūsų kultūra ir filosofija pateikia tokią savoką, kad mąstyti apie save kaip apie silpną protį ar bevertį ar beverti yra gerai, tačiau yra nepriimtina savo pačiam pabaksnuoti per petį. Būtent taip ir yra, kai pamokslautas pamokslauja pozityviai, aš mylimasis, aš užanspauduotas, mane myli Dievas, aš esu ypatingas jo akise. Iš susirinkimo jauti atmetimą tuomet, ne šventoji dvasia jūs priverčia taip daryti, tai jūs patys. Nes šventoji dvasia pasakytų, amen, tai tiesa, Kristui aš toks esu, amen, amen. Bet matote, mes sakome, o tai arogancija, tas žmogus pasipūtęs. Ne, tai nėra arogancija, jeigu tas žmogus sako iš atgimdyto iš aukšto žmogaus pozicijos. Žiūrėkite, Nepriimtina savo pačiam pabaksnoti per petį, nes tai laikome egoistiniu veiksmu. Tai yra nepaslanku. Tad jei norime sumažinti stresą, turime pakeisti vidinį kalbėjimąsi su savimi, o ne vien tik priimti tai, ką savo patiems sakome. Jeigu tavo draugas kalbėtų su tavimi taip, kaip tu kalbi su savimi, tu trenktum jam į veidą. Kas būtų, jeigu šį rytą aš atsistočiau ir pradėčiau vardinti kiekvieną iš jūsų, eilė po eilės, sakyčiau jums tai, ką jūs patys savo sakote. Tu esi bevertis. Džoju, tu nevertas, nes kad tiko. Dėkai, Watsonai, tu esi apgailėtinas kaip nežinia kas. Kai kurie iš jūsų išeitumėte ir nesugrįžtumėte. Tačiau patys savo jūs tai kartojate daugybę metų. Ir jūs tikite tuo, likti tai būtų evangelija. Tai ką, pradėsite ieškoti naujo pastoriaus? O aš maniau, kad mano profesija saugi, bet žiūrint jūsų veidus, taip jau nebeatrodo. Dalis mūsų kalbėjimosi su savimi, pažiūrėkite, kaip tai yra vadinama, savaiminės negatyvios mintis. Anglų kalboje šių trijų žodžių pirmosios raidės, jų kombinacija sudaro žodį skrusdės anglų kalboje. Daktarai ir profesionalai vadina tai skrusdėmis. Savaiminės negatyvios mintis, taigi tai yra skrusdės. Taigi šios krusdės yra mūsų smegenyse. Kai kurie iš jūsų pradėjote kasytis. Oi! Dalis mūsų negatyvaus kalbėjimosi su savimi gali būti savaiminių negatyvių minčių formoje. Savaiminėje. Šios skrusdės gali tiesiog apnikti mūsų galvas, taipogi būti giliau sąmonės ligmens. Įprastai, kai nesame įsitempę, turime santyki du prie vieno – pozityvių ir negatyvių minčių. Tačiau, kai esame pastoviai įsitempę, mūsų mąstymas pasidaro dar labiau negatyvus. Įrodos, kad tos negatyvios mintis turėtų mums padėti kovoti su fizinė grėsme. Tačiau, kai šiame moderniame pasaulyje sprendžiame psichosocialinės problemas, tos mintys yra visiškai nenaudingos. Taigi iš vienos pusės mes turime urvinio žmogaus mąstymą. Taigi jūs, broli, it bėgiojate su vėzdu rankoje, iškilus grėsmė iš karto tvojate kam nors. Bet mūsų visuomenės struktūroje šis modelis netinka ir neveikia. Taigi, netaip seniai aš nagrinėjau informaciją apie stresą. Ir aš atradau vieno žmogaus tyrinėjimus. Žmogaus, kuris paskyrė didžiausią savo gyvenimo dalį, kad ištirtų stresą. Jis tyrinėjo streso poveikį žmonėms, gyvūnams. Jis tyrinėjo streso poveikį babuinuose, zebruose, skirtinguose gyvūnuose. Ir jis atrado, kad ypatingai babuinų būryje yra įdomus reiškinys. Ten yra vyriausiasis babuinas, pačiame viršuje. Jis viską valdo. Toliau po juo jau yra hierarchija. Žemiau jo yra kitas babuinas, kuriam per galvą pliaukštels tas, kuris yra vyriausiasis. Bet ką jis padarys? Jis pliaukštelės tam kitam, kuris yra po juo. Taigi jie metų metais tai tyrinėjo. Kodėl jūs juokitės? Nejaugi laikote save babuinais? Taigi atrado, kad pakito kraujo ligmuo, širdies apkrova, Ir jie atrado, kad pradėjo kimštis širdies arterijos babuinuose, nes jos yra labai panašios į žmogaus. Ir šie negalavimai pasireiškia ne pačiam aukščiausiam babuinui, ne tam, kuris antras yra, bet pačiam žemiausiam, kurį mušė visi kiti babuinai. Jo širdis buvo silpnesnė, jis turėjo daugiau užsikimšusių arterijų kaip žmonės. Tuomet šis mokslininkas nuvyko į Angliją ir ištyrė įmonių direktorius, vadovus. Ir jis pamatė, kad daugumoje tų įmonių tas pagrindinis babuinas, tiksliau vadovas, Nors jo gyvenime streso nestinga, jis nėra lygiai toks pats kaip žmogus numeris 2 ir žmogus numeris 3 pagal hierarchiją. Taigi jis ateina pas to ir sako, kodėl jūs visi nieko nedarote, to nepadarėte šis vadovas turi kaltinti kažką tai. Taigi, babuinas numeris 2 užšoka ant babuino numeris 3 ir pradeda jį kaltinti, nes jis dėl visko kaltas. Ir taigi, daugybę metų jie tyrinėjo individus ir gyvūnus ir jie pamatė paralelę tarp babuino ir žmogaus esančio toje pačioje hierarchijos vietoje. Jų širdis buvo silpnesnė, arterijos užsikimšusios ir tai nebuvo dėl mytybos. Ar kada nors matėte babuiną, kuris būtų nutukęs? Nagi, jie juk nesimaitina McDonald'e. Stresas tai padarė. Taigi štai čia buvo babuinas numeris 3 ir žmogus numeris 3. Ir jie buvo tokie panašus, kad rezultatai buvo šokiruojantys. Ne dėl mytybos, bet dėl streso. Dėl streso. Aš tikiu, kad mes gyvename labiausiai įtemptame ir streso pilname amžiuje. Esmė yra ta, kaip mes su tuo kovosime. Pasižymėkite tai, prisiminkite kai kuriuos kentukiečio žodžius, kuriuos jis pasakė. Mes dar to nematėme, to išsipildymo. Jis pasakė, kad spaudimas bus iš žinios, iš visų pusių spaudimas užlies mus. Ir aš tikiu, kad Dievas mus tam ruošia, kad mes žinotume, kaip su to kovoti. Šio pasaulio mes nepakeisime, viskas tik blogės, bet mes galime pakeisti pasaulį, kuriame patys gyvename. Aš negaliu sukurti atskiro dar vieno pasaulio kaip šis, bet brolis Brakamas nepasakė, kad aš negaliu savo asmeninio gyvenimo naujo sukurti. Jūs esat kaip astronautas, jūs turite gebėjimą vaikščioti apsirengę ypatingame astronauto kostiume, maitintis ypatingai, gyventi ypatingoje atmosferoje, tiesiog vidury šetono edeno. Taigi kas nutinka? Prieš keliarius metus aš buvau nuvykęs į Serengečio lygumas Kenijoje, Afrikoje. Ir aš mačiau štai tokį skrusdelyną, o ant jo buvo didelė liūtė. Ir aplink visur buvo daugybė gazelių, įvairių rušių, šimtai jų gazelių. Taigi aš paklausiau brolio, tas brolis yra iš Masanmario, žinios tikintysis. Jis mus vežiojo. Taigi aš paklausiau, sakau, keista, kodėl jį ten yra ant tos krusdelino, kur visi gali ją matyti. Jis pasakė, ji yra masalas. Jie ją ten pasodino, kad visų gazelių akys stebėtų ją. Bet sako, pažiūrėk į krūmus, atidžiai. Ten pasislėpia medžiotojai. Ir iš tiesų, mes sustabdėme džipą, paslėpėme automobilį ir šiek tiek palūkėjome. Ir štai, šliaužėme žemę ir matome, visos gazelės stebi liūtę, kad jinai nepultų. Bet medžiotojai prisliūkino iš užnugario ir gazelės jų nematė. Tik pagalvokite apie visus stresą sukeliančius faktorius. Tačiau vos tik tai liūtė nušoko nuo skrusdelyno, šimtai tų gazelių pradėjo bėgti. Jose tai yra įgimta. Po kritimo jos įgyjo šį elementą. Jos gali absorbuoti tiesiog bangas hormoninė savo kūne. Jų reprodukcinė sistema išsijungia. Gyvybiškai svarbios funkcijos organizmo visiškai išsijungia. Ir visa energija yra sutelkta į vieną tikslą – pralenkti liūtę, bėgti greičiau. Vos tik ji pasigavo vieną gazelę – Visos kitos gazelės tiesiog atitolo 300 metrų atstumu, visiškai nurimo, nuleido galvas ir pradėjo vėl žiaumoti žolę. Bet amžiuje, kuriame mes gyvename, tas visas stresas, kurį mes turime, mūsų kūnai tiesiog yra permirkę tuo. Visais tais kovok arba bėk režimais, ta įtampa kiekvieną dieną. Bet matote, ką tai padaro mums? Tai žudo mus. Tai vagia mūsų džiaugsmą. Jūs kaip zebras, kuris pastoviai mintise galvoja, kad liūtas jį persekioja. Tokioje padėtyje ilgai negyvensite. Galiausiai mirsite, tai nužudys jūs. Jūsų kūnas nebuvo sutvertas, kad atlaikytų tokį streso įtampos kiekį Jūsų protas negali apdoroti psichologiškai to. Jūs negalite mąstyti, melstis, gėdoti tinkamai, kai turite tokią įtampą, kaip zebras, kuris bėga visą savo gyvenimą, kad išsaugotų gyvybę. Broli Doni, tuomet ką tu patarsi? Nurimkite, sulėtinkite tempą ir atsipalaiduokite. Įdomu, kas iš jūsų, miegodami, tebe kovojate. Jūs netgi negalite ilsėtis, gero miego netgi neturite, dėl to, kad jūsų sąskaitos neapmokėtos, spaudimai vairūs, tai visada pasąmonėje, o pasąmonė tai kerta jums, kerta, kerta, kerta, vargšas kūnas, tokioje įtampoje. Ir jūs pabudę sakote, ar aš iš vis miegojau šią naktį? Aš netgi dabar blogiau jaučiuosi nei vakare, prieš atsiguldamas. O tėtis viršuje, žiūri į mus ir sako, mano vargšeliai vaikai, jie elgėsi, lyg tai būtų našlaičiai. Jie elgėsi, lyg tai dangus bankrutavo. Lyg tai aš neturėčiau galios, lyg tai nieko nebūtų, kuo aš galėčiau padėti. Galbūt jūs nežinojate, bet jūs nesate zebras. Jūs nesate gazelė. Dovidas pasakė, mano širdžiai alpstant – užkelk mane ant aukštos uolos. Ar prisimenat brolio Brankhamo du pamokslus, kuriuos jis pavadino išleidžiant spaudimą? Argi mes jau tai pamiršome? Ar mes pamiršome, kad šią dieną mes tebe turime vietą, į kurią atėję galime išleisti, atiduoti spaudimą? Leiskite dar perskaityti kelis dalykus ir po to pabaigsime. Žiūrėkite, tam, kad sumažintume stresą, įsitempimą, yra svarbu įvardinti šias savaiminės negatyves mintis arba skrusdės. Ir imtis veiksmų, kad su jomis susitvarkyti. Savaiminės negatyvios mintis yra atpažįstamos pagal nemažą požymių kiekį. Jos gali būti savaiminės. Tiesiog ateina tau į galvą, tau net jų nesirenkant. Jos nėra pagrystos tikslių įvertinimu. Dievas manęs nemyli. Iš kur tu žinai tai? Aš tiesiog tai žinau. Aš žinau, bažnyčioje manęs nepriima. Aš žinau. Ir iš kur tu žinai tai? Kas tu tai pasakė? Ar aš pasakiau? Ar diakonai tau tai pasakė? Kiti tarnautojai? Išvyk lauk tą skrusdę iš galvos. Dauguma iš jūsų negyventumėte tokiame name, kuris būtų užtvindytas skrusdėlėmis. Žinote, visur turėtumėte pirkti, statyti skrusdžius pastus, negaliu pakęsti, virtuvėje ant stalo, miegamajame, vonioje, ant dantų šepetuko, negaliu pakęsti jų. Tačiau jūsų galvoje jų yra tūkstančiai. Jūsų galvoje. Jos paveikė jūs, jūsų santoką, jūsų santykius su vaikais, santykius su Dievo vaikais, su kuriais amžinybę turėsite leisti. Jos nėra pagrystos tiksliu įvertinimu. Jos yra nerealistiškos ir neprotingos. Jos rodosi tikėtinomis. Jos priverčia mus blogiau jaustis. Tam galiu pasakyti amen. Jos nesuteikia pagalbos. Bet yra nepaliaujamos. O tai skamba tiesiog puikiai. Panašiai kaip usnys ir digliai. atkaklios, nepaliaujamos. Jos yra pagrystos pavieniais, padrikais faktais, jos yra linkusios būti perdėtai pesimistiškos. Taigi, tai nėra rudoji skrusdė arba juodoji skrusdė. Tai yra skrusdės mūsų galvoje, mintys. Jeigu jūs kada nors esate bandęs išnaikinti didelį kiekį skrudžių, tikriausiai skaitėte instrukcijas ant spastų. Ten parašyta, kad ši nuodų dalis skirta skrusdei motinėliai skrusdės darbininkės nuneš tą nuodo dalį motinėliai ir sumaitins tai jai, kad tai galiausiai užmuštų tą motinėlę. Kodėl? Nes ji pastoviai gimdo dar daugiau skrusdžių, dar daugiau. Aš tikiuosi, kad šis žodis pamaitins skrusdės jūsų galvoje. Ir tos skrusdės nuneš tai į pačią priežastį, kad ta motinėlė skruzdė suvalgytų šį gerą žodį ir tai užmuštų ją tas blogas mintis, tą pačią pagrindinę. Ar jūs norite, kad jūsų skrusdės ir toliau gyventų jūsų galvoje? Ar jūs norite, kad jos galiausiai jūs sunaikintų? Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, mes žinome, kad tavo žodis sako, kad tu esi vyriausiasis kunigas sėdintis jo didenybės dešinėje, kad atliktum užtarimą mūsų išpažinimo pagrindu. Tai, ką mes sakome, kad tu jau padarei, būtent tai tu ir darai. Pažvelkite į šį sąryšį. Tai, ką Dievas padarys, tai vyks tik tada. Kokia yra paralelė su tuo, ką tu sakai. Ar jūs tikite tuo? Žiūrėkite, 1953 metai. Brolis Brakamas tai pasakė prieš daugybę psichologų, sociologų, kurie tai išsiaiškino daug metų po to. Tai, ką sakome, kad tu jau padarai, būtent tai tu ir darai. Tai bet jei mes ne, tai padaryta išpažinktai. Bet jei mes bijome, tuomet tu negali mums padėti. Ne todėl, kad mes netikime. Tu gali tikėti, bet neišpažinti. Ir tai tau nesuteiks naudos. Todėl mes meldžiame Dievę, kad tu suteiktum kiekvienam vyrui, moteriai, berniukui ir mergaitiai čia esančiam drąsos, įsitikinimo, tikėjimo, kuriuo pažiūrėję tenais pamatysime sėdinti Dievo sūnų jo didenybėje, jo dvasios jėgą veikiančią jo bažnyčioje. Tuomet daugiau nebijosime. Pasakysime, nebijosime ir pasakysime. O, viešpatie. Ne, šokinėsime, šauksime, mes tikime to. Bet jis nėra tavo šauksmo, vyriausiasis kunigas. Pasakysi ir eisi tuo tikėdamas, tuomet tu esi vyriausiasis kunigas, tu pradėsi išpažinti tai danguje. Žiūrėkite, kaip tai yra susieta. Jo išpažinimas danguje, kaip vyriausiojo kunigo, yra susietas su tavo pradėjimu išpažinti tai žemėje. Tai nebus taip, kad jis išpažins ir tu išpažinsi. Tu pradėsi išpažinimą ir jis eis paskui tave. O viešpatė pasigailėki. Tu pradėsi išpažinti tai danguje, kai mes tik išpažinsime tai būdami čia. Tu gali tai padaryti tik tuomet, kai mes pirmą pasakome, kad tu jau tai padarėjai. Žinote, draugai, kai aš kurią tai dieną tyrinėjau šiuos dalykus, aš pradėjau nagrinėti visą naująjį testamentą, eilutė po eilutės. Ir aš suradau visus šios dalykus, tačiau perskaitęs iki 22 apreiškimo skyriaus, aš pamaniau viešpatė, kiek aš praleidau, kiek ten dar visko yra, ko aš nepastebėjau. Ir tuomet aš pradėjau mąstyti apie save, kiek žemiau aš gyvenau tos privilegijos, kurie Dievas davė man. Banko sąskaita neribotais man atidarė, o aš to neišnaudojau. Jūs taipogi galite pasakyti amen. Leiskite pabaigti. Tu gali tai padaryti tik tuomet, kai mes pirmą pasakome, kad tu jau tai padarei, nes tai yra išpažinimas, o tai reiškia sakyti tą patį. Mes turime sakyti tai, kad tu apie tai sakai. Bet mes pirmi turime tai pasakyti. Jis parašė tai savo žodį, ką mes turime sakyti, bet kad mes galėtume aktyvuoti savo sąskaitą, savoje dalį, mes turime pasakyti, jo žaizdomis aš esu išgydytas, Tada jis sako, mano žaizdomis tu esi išgydytas, jis yra mano išlaisvintojas, aš esu tavo išlaisvintojas, jis manęs niekada nepaliks ir nepleis, aš tavęs niekada nepaliks ir nepleisiu, jis pakartoja. O, šlovė Dievui. O, traukitės iš kelios krusdės, dabar mes ruošime vietą kitam. Neždykitės mano mintis, negatyvus kalbėjime. Aš keičiu tave į pozityvų kalbėjimą. Atsistokime. Broli Danielį, parodykit 24 paragrafą. Mes skaitėme tai jau. Jis gali tai padaryti tik tau tai sakant, nes jis yra vyriausiasis kunigas to, ką tu išpažįsti. Ir jis yra ten, priešais jo didinybės akivaizda, kad padarytų tinkamų visą, kas šaukėsi jo, atpirkėjo palaiminimų, jaukos, štai už ką jis sumokėjo, ir jis stovi ten, kad padarytų tinkamų visą, ką tu sakai, kad tu priemi tai, ką jis jau padarė. Viešpatė pasigailėki. Bet jeigu mano galva yra pilna skrūdžių, jeigu galva yra pilna skrūdžių, pasiteisinimų, klaidų, baimių, tuomet žodžių neliks vietos. Aš skaičiau šią citatą praėjusį vakarą, kurioje brolis Brankmas pasakoja apie savo išgyjimą. Broli, tai bus kažkur gale Čikaga 61 metai. Aš prisimenu, kai buvo išgydytas mano skrandis. Jis šetonas pasakė, na ką, geriau net nebandyk valgyti, juk daktaras pasakė, jei valgysi mirsi. Ar tai nekeista? Tas pats žmogus, kuris mums pasakė daryti tai, ką daktaras mums sako daryti, dabar sako, kad to nereikia daryti. Kartais tu turi daryti tai, ką daktaras tau pasako daryti, o kartais turi tiesiog jį ignoruoti. Vis tiek turi turėti šventą dvasę, kad eitum pas daktarą. Daktaras pasakė, jeigu valgysi mirsi, turi skrandžio opą ir pridūrė, tai buvo smarkiai kraujuojanti opa. Bet viešpas pasakė, jis išgydė mane. Šlave Dievui. Viešpas pasakė, jis išgydė mane, taigi aš turėjau sutikti su kažkieno žodžiu, taigi aš pasirinkau Dievo žodį. Oh, ir orodos tai lik nudegino mane. Iš mano barnos tekėjo karštas vanduo ir taip dvi ar tris dienas aš vaikštinėjau aplinkui susijėmęs už pilvo Taigi nejaugi laikymasis už pilvo nereiškia pralaimėjimo pripažinimo? Laikymasis už pilvo nereiškia pralaimėjimo pripažinimo, spjaudimasis karštų vandeniu, tai nebuvo jo išpažinimas, tai buvo simptomai, skausmas. Kai kuriems iš jūsų sunku išlaikyti pusiausvyrą. Pasiklausykite, draugai, te Dievas jums padės šiandieną. Kai jūs turite skausmą, problemas, nesakykite, o man neskauda, man neskauda, viskas tvarkoj. Jeigu jums reikia prilaikyti tą vietą, mylėkite savo kūną. Bet leiskite jūsų išpažinimai būti tokių. Jo žaizdose aš esu išgydytas, garbė Dievui. Jo žaizdomis aš jau esu išgydytas. O, vargšelė mano žaizda, Bet aš myliu tave, brangutė, aš jaudinuosi dėl tavęs, bet tu pasveiksi, ruoškis. Aleliuja. Manęs paklausė, kaip jautiesi, ponė Brankamai, atsakiau, o, jaučiuosi puikiai. Štai taip susigūžęs, kažkas pasakė, tu pamelavai. Aš nemelavau. Aš atlikau išpažinimą. Išpažinti reiškia sakyti tą patį. Jo žaizdomis aš buvau išgydytas, taigi tai, tai ir padaro tai, matote, aš tiesiog atlikau išpažinimą. Taigi, jeigu tavo mintys sukurs cheminius elementus, kurie privers tavo kūną paklusti išpažinimui, tuomet ne jau Dievas negali tavo išpažinimu priversti tavo kūną, kad jis įžengtų į antgamtinę sferą, kad gautų, tarkim, išgydymą. Žiūrėkite, kuomet šventosios dvasios įkvėpimas yra čia, kad jūs įkvėptų, atminkite, Dievas padarys taip, kad jūsų kūnas įžengs į jūsų išpažinimą. Draugai, matote, tai nėra kažkokie tolimi nepasiekiami dalykai. Jūsų kūnas, jau jame yra tas procesas. Jūsų kūnas kūnas jau žino, kaip tai daryti, tačiau yra reikalingas antgamtinis faktorius. Jei tu sakai, kad esi girtuoklis ir nori gerti, nesijaudink, greitai tokiu tapsi. Jei sakai, kad esi nusidėlis ir nori nuodemiauti, greitai tokiu tapsi. Jei sakai, kad esi krikščionis ir pastoviai tuo tiki, Dievas tave padarys, tavo išpažinimas tokiu tave ir padarys. O, garbinkite viešpatį. Ar jūs branginate jo malonę šiandieną? Ar jis geras mums yra? Visi stovėkite ramiai nejudėdami. Noriu apipurkšti jūs prieš jums išeinant. Man taip pat to reikia. Pamirškite parazitų naikintoje, jis šitoje situacijoje negali padėti. Pasikvieskite pamokslautoje. Aš esu išrinktas, numatytas ir pašauktas. Kodėl jums neatsisakyti tų toksinių šiukšlių priešais Dievo sostą? Kai kurie iš jūsų, jūs atsisakėte prieš 30 metų savo baisių įpročių, tų, iš kurių galvojate, niekados neišsilaisvinsite, kai kurie rūkite baisiausiai, gėrėte, Buvote priklausomi nuo daugybės dalykų ir jūs Dievui tai atidavėte. Kodėlgi šiandien jums netidavus savo skruždžių, savo toksinių minčių jam, tam pačiam viešpačiu Jėzui? Kristui, jis yra jūsų draugas. Jis myli jūs. Tai sudaužytų mano širdį, jeigu aš turėčiau draugą, kuris turėtų poreikį, o aš turėčiau visas priemonės, kad padėti jam. Tačiau jis manęs neprašytų pagalbos. Aš pagalvočiau, ar aš nesu pakankamai geras jam draugas, kad jis manęs neprašo pagalbos, ar aš jį apvyliau, ar įskaudinau. Kaip jūs manot, jis turi jaustis? Kai susirinkimas po susirinkimo jis sako, aš myliu jūs, rūpinosi jumis. O mes tiesiog bijome apsunkinti jį. Jūs esate jo egzistavimo priežastis ir tikslas. Broli Doni, ką jis gali padaryti su mano problemomis? Jis mėgsta tvarkyti problemas su skrusdėmis. Jis mėgsta pasirūpinti toksiniais protais, kuriuos šetonas įtikino, kad jiems niekas negali padėti. Galbūt jie gyveno tokiu būdu, mąstė taip negatyviai 50 metų ir jiems niekas negali padėti. Viešpats Jėzus mėgsta pasiūsti savo žodį tiesiai to toksinio šiukšlyno vidurį. Jis gali minti po minties atrinkti blogus atsiminimus, sąmonę pasąmonę visą tai išvalyti. Jis išvalo visas tas toksinės atliekas. Šią savaitę gavau elektroninį laišką iš kažkieno iš mūsų bažnyčios ir pasakė, kai tu pamokslauji visus šios dalykus, aš pastebėjau, kad aš esu daug laimingesnis nei kada nors anksčiau buvau. Aš pamaniau, na, garbė Dievui. Nepasakė, aš turiu daugiau pinigų banko sąskaitoje, daugiau kadilakų ar BMW automobilių, aš tiesiog esu laimingesnis. Žinote, tai mane taip pradžiugina, kai aš tai išgirstu. Ta diena, kai aš ten būsiu, viešpas Jėzus pažiūrės mane ir pasakys, Doni, tu padėjai mano nuotakai būti džiugesniai, laimingesniai. Kaip jūs manot, ar jie ten danguje šauks? Rūmai, aš jų nenoriu. Aukso gatvės, aš to negaliu suvokti. Bet jeigu jis galės man pasakyti tą dieną, tu padėjai mano brangiai, Ar jūs suprantate, kas yra bažnyčia? Brolis Brahmas pasakė, kad toje patarlėje, kurią Jėzus pasakė apie sumuštą žmogų, kurį nugabeno į užeigą. Jis pasakė, Jėzus buvo tas, kuris jį nugabeno, o užeiga buvo bažnyčia, o užeigo savininkas buvo pastorius. Keista, kodėl ne evangelistas arba pranašas, bet jis pasakė, užeiga tai yra bažnyčia, tai ne jūsų namai. Taigi jis atgabeno ir pasakė, pasirūpinki juo, o jeigu ką išleisi viršaus, sugrįžęs aš atsilyginsiu. Galbūt jūs juokitės iš pastorių, netgi žinios žmonės pikžodžiauja prieš pastorius, bet pažiūrėkite, koks Jėzus požiūris į tikrus Dievo vyrus. Kai jie stovės ten priešais Jėzų, Jėzus pasakys, jūs meldėtės už mano žmoną, jūs ją mylėjote, Pakantumą turėjote, supratimą, jūs padėjote jai. O, tai bus pats didingiausias dalykas, kurį galėsiu išgirsti. Jeigu aš išmokysiu jūs, kaip užsidirbti daugiau pinigų, kokia iš to nauda. Tačiau jeigu aš galėsiu išmokyti jūs būti laimingesniais, labiau pasišventusiais Dievo vaikais, kokį didesnį atlygį aš tada galėsiu gauti. Ir tai padeda man išsilaisvinti iš savo skrusdžių. Nes matote tas pasvelnės, kuris jums šnapžda, jis man sako, kad aš švaistau savo laiką. Jis sako, kai kurie žmonės to nesiklausys, aš visados gaunu sarkazmo pilnus laiškus ir panašiai. Taigi aš turiu apipurkšti tas krusdelės taipogi. O, šiandien jaučiuosi, lyg neturėčiau nei vienos skrusdės. Jaučiuosi toks pozityvus ir toks palaimintas. Aš esu išpirktas. Tai išties nuostabu, kad žmonės klyjuoja tuos išpažinimų lapelius visur ant šaldytuvų. Haris užsirašė savo elektroninio pašto paraše tokią žinutę. Aš esu išpirktas. Aš pamaniau, tai nuostabu, Dievas būtent to ir nori, kad mes paimtume šį žodį ir pritaikytume į savo gyvenime, kad jis galėtų paveikti mus ir kitus. Sugėdokime tai drauge. Kur tu bebūtum šiandieną? Galbūt tu turi tas šiukšlės galvoje, skrusdės visur ropoja, aplink tos Dievo pažadus, kuriuos tu bandai pritaikyti, jas bando suvalgyti, likučius tų pažadų. Tavo tikėjimas galbūt toks silpnas, galbūt tu net nežinai, kas toks esi. Leis, kad Dievas apipurštų tas krusdes. Tačiau matote, kai parazitų naikintas ateina į mano namus, jis niekados neįeis į mano namus be leidimo. Aš pasamdžiau jį, kad jis išpurkštų viską išorėje, o jis po to paklausė, ar norite, kad išpurkščiau ką nors viduje, nes tai sukelia mano žmonai nepatogumų. Aš pasakiau ne. Nusileisk tik tai į rūsį. Į antrą aukštą nekilki. Jėzus, jis turi galę šiandieną išpurkšti mūsų gyvenimą nuo parazitų, bet jis neperžengs per vieną dalyką, per laisvos valios pasirinkimą. Kodėlgi mums netvėrus durų, Jėzau, Rusys, pirmas aukštas, antras aukštas, palėpė visur, išpurški mane, viduje ir išorėje, iki tol, kol visos krusdės bus išnaikintos. Aš esu išpirktas. Tu išlaisvinai mane. Todėl aš nusipurtau šias sunkes grandinės, nusiplaunu visas dėmes, nebesu toks, koks buvau anksčiau. Dabar aš esu išpirktas. aš esu išpirktas. Aš esu išpirktas. Tu mane išlaisvinai. Todėl aš nusipurtau šias sunkes grandinės, nusiplaunu visas dėmes. Aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Aš esu išpirktas. Like all I could see was the struggle. Rodos, galėjote matyti sunkumus. Mane persikėjo. Vaiduokliai gyvenė mano praeityje. Bound up in shackles of all my failures. Buvau surakintas savo klaidų pančiais. Galvojau, Kiek laiko visą tai truks? Ir tuomet tu pažiūrėjai į šį belaisvį ir pasakei man, sūnau, nustokį kovoti kovą, kuri jau yra laimėta. Aš esu išpirktas. You said Tu mane išlaisvinai. Taigi, aš nusimetu visas sunkes grandinės, nusiplaunu visas dėmes. Aš nebesu toks, koks buvau anksčiau. Aš esu išpirktas.